Cuánto le gusta fumar marihuana. ¡Ey! estamos tirando más humo que una 27. Te voy a dejar los cachetes. Rojo 27, real hasta la muerte. Si ya saben que soy el que más le mete. Rojo 27, te mandamos cohete. Rojo 27, real hasta la muerte. Rojo 27, te mandamos cohete. Rojo 27, real el la muerte. Corta, Andamos bien maldito con mi chuki en la Toyota. Tu combo está quebrado, ningún logi me la escota. Y si bajo pa' tu barrio, todos quedan de la carota. Tengo un vestido patito que a los giles te explota. Me están Cuero como pego los testiqueros Una que tiene novio, dale la recata en ti Me pasaste la noche bien, baby, pero tenés que irte Lo ellos del chiche nunca va a ser de sentirte Te lo descaras en chulo, le doy con la paca en el culo Después de chicharlas, te toca su labio con juro Y yo la capturo y de espaldas la torturo Más, dime si me das dónde estás, Estoy con mi neri en Pungayá Acá a tu amiga para chichar Quíramela hoy, reza Rojo real hasta la muerte. Si ya saben que soy el que más le mete. Estamos tirando más humo que una chimenea. Mientras tu guacha hasta el piso lo menea. Saben que somos la con y la pinchamos donde sea. Ah, la pinchamos donde sea. La, cintura la trabaja cuando pa'l piso lo baja. Che tomar cuando lo revolea. La guacha tan caja, mamacita, mamazota, la goleo y nunca ataja. Y si yo ando con mi somos uno con navaja. mami Nena, me el igual si vos sabes cómo es. Mami, yo soy el TH, para qué vos te agaches. Juan Remix. Lo vengo del chiche, corta, brr. Para qué vos te agaches.